ภิกษุทั้งหลายเรื่องเคยมีมาแล้วในการก่อน เต่าตัวหนึ่ง เที่ยวหากินตามริมลำธารในตอนเย็น สุนัขจิ้งจอกตัวหนึ่งก็เที่ยวหากินตามริมลำธารในตอนเย็นเช่นเดียวกันเต่าตัวนั้นได้เห็นสุนัขจิ้งจอกซึ่งเที่ยวหากินเดินเข้ามาแต่ไกลครั้นแล้วจึงหดอวัยวะทั้งหลาย มีศีรษะเป็นที่ห้าเข้าในกระดองของตนเสีย เป็นผู้ควรขวายน้อย นิ่งอยู่ แม้สุนัขจิ้งจอก ก็ได้เห็นเต่า ตัวที่เที่ยวหากินนั้นแต่ไกลเหมือนกันครั้นแล้ว จึงเดินตรงเข้าไปที่เต่าคอยช่องอยู่ว่า เมื่อไหร่หนอ เต่าจะโผล่อวัยวะ ส่วนใดส่วนหนึ่งออกมา ในบรรดาอวัยวะทั้งหลาย มีศีรษะเป็นที่ห้าแล้วจะกัดอวัยวะส่วนนั้นคร่าออกมากินเสียอย่างนี้พิสุทัหลายตลอดเวลาที่เต่าไม่โผล่อวัยวะออกมาสุนัขจิ้งจอกก็ไม่ได้โอกาสต้องหลีกไปเอง Because in the past a tortoise was searching for food along the bank of a river one evening. On the same evening, a jackal was also searching for food along the bank of the same river. When the tortoise saw the jackal in the distance searching for food, it drew its limbs and neck inside its shell and passed the time keeping still and silent. The jackal has also seen the tortoise in the distance, searching for food, so he approached and waited close by, thinking, "When this tortoise extends one or another of its limbs or its neck, I will grab it right on the spot, pulling it out and eat it." But because the tortoise did not extend any of its limbs or its neck. The jackal, failing to gain access to it, lost interest in it and departed. พิสุทั้งหลายฉันใดก็ฉันนั้น มารผู้ใจบาปก็คอยช่องต่อพวกเธอทั้งหลาย ติดต่อกันอย่างไม่ขาดระยะ ว่า ถ้าอย่างไร เราคงได้ช่องไม่ทางตา ก็ทางหู หรือทางจมูก ทางลิ้น ทางกาย หรือทางใจดังนี้ พิสุทั้งหลายประเหตุนั้นในเรื่องนี้ พวกเธอทั้งหลาย จงเป็นผู้คุ้มกรองตบานในอินทรีย์ทั้งหลายอยู่เถิด ได้เห็นรูปด้วยตา ได้ฟังเสียงด้วยหู ได้ดมกลิ่นด้วยจมูก ได้ลิ้มรสด้วยลิ้น ได้สัมผัสผลิตภัณฑ์ด้วยกาย หรือได้รู้ธรรมรมด้วยใจแล้ว จงอย่าได้ถือเอาโดยลักษณะที่เป็นการรวบถือทั้งหมด อย่าได้ถือเอาโดยลักษณะที่เป็นการแยกถือเป็นส่วนๆเลย สิ่งที่เป็นอกุศลธรรมมันลามก คืออภิชาและโทมนัสจะพึงไหลไปตามบุคคลผู้ที่ไม่สมรวมอินทรีย์เหล่าใดเป็นเหตุ พวกเธอทั้งหลายจงปฏิบัติเพื่อปิดกั้นอินทรีย์เหล่านั้นไว้ วกเธอทั้งหลายจงรักษาถึงความสำรวมอินทรีย์ทั้งหลายเถิด So too, Bhikkhus, Mara, the evil one, is constantly and continually wearing clothes by you, thinking, perhaps I will gain access to him through the eye, or through the ear, through the nose, through the tongue, through the touch, on through the mind. Therefore, because dwell guarding the doors of sensual faculties, having seen a form with the eye, having heard a sound with the ear, having smelled an odor with nose, having savored a taste with the tongue, having felt a tactile object with the body, having cognized a mental phenomena with the mind. Do not grasp its sights and features, since if you leave faculties unguarded, evil unwholesome states of covetousness and displeasure might invade you. Practice the way of its restraint, guarding the door of sensual faculties. Undertake the restraint of the sensual faculties ภิกษุทั้งหลายในการใดที่พวกเธอทั้งหลาย เป็นผู้คุ้มครองตวารในอินทรีย์ทั้งหลายอยู่ ในการนั้น มารผู้ใจบาปก็จะไม่ได้ช่องแม้จากพวกเธอทั้งหลาย และจะต้องหลีกไปเอง เหมือนสุนัขจิ้งจอกไม่ได้ช่องจากเตา ก็หลีกไปเองฉะนั้นพิกุส when you dwell guarding the doors of sense faculties, Mara, the evil one, failing to gain access to you, will lose interest in you and depart, just as the jackal departed from the tortoise. เตาหดอวัยวะไว้ในกระดองฉันใดเธอพึงตั้งความตริตรึกทางใจไว้ในกระดอง กล่าวคือฐานที่ตั้งแห่งการงานของจิต ฉะนั้น เป็นผู้ที่ตัณหาและทิฏฐิไม่อิงอาศัยได้ ไม่เบียดเบียนผู้ใด ไม่กล่าวร้ายต่อใครทั้งหมด เป็นผู้ดับสนิทเย็นแล้ว drawing in the mind's thoughts as a tortoise draws its limbs into its shell independent not harassing others fully cleansed, a bhikkhu would not blame anyone.